أبواب كنتم على wong-wong kafir wong-wong munafik niku kepercayaane ning pangeran sangat tipis Maju-maju ngomong-ngomong karo jane padha kafir ku ngomong-ngomong enggak konangan င်ကြည်ကြည်မူနေဝေနဲ့ငောင်းငောင်းငောင်းငောင်းမတူမတူအစ္စမတူမတူမုဟမ္မဒ်အာရှဖန်ဒရဖန်ဒရနဲ့လေမတူမတူဖန်ဒရဖန်ဒရကိုနာငန်ကိုမောပမေရာ Lirih-lirih wae gak krungu. Kita umat Islam aja duwe keyakinan sing kaya ngono. Amo lirih, amo banter Gusti Allah persoal. Mulane ayat menikah medun temurun nerangake. Wa asiru lan lirehno ciro. Kau lakum eng omongamu. Awi jaru atau banter kesiro. Bili kelawan omong. kue ngomong liri Allah perso lan mireng kue ngomong banter Allah ya perso lan mireng Inna hu satemene Allah alimun iku datan mudanani Bidat isyudur Lawan sang manggot namone Jadone jodoh apa sing kok kerentek nang atimu Allah pirsa hmm. Mila kita umat Islam Langkong-langkong wonten ing sak ngebetipun bulan kosok Nek ngerentek-ngerentek kerang tekane sing bangsa apik-apik ngrentek sing elek-elek ilangke Gusti Allah perso apa mana sing diucap sing dikrentek itu dudu ucapan perso sing diucap Allah perso mayal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid segala sesuatu yang terluntar dari mulut pasti dicatat oleh malaikat roket atid Rakyat Aceh malaikat sing juru tulis saben manusa mesti ana malaikat roket atet sing ngateki eh, apa maneh sing diucap sing dikrendek jadi nek ngucap sing sae langkung-langkung kita melepeti bulan Ramadan bulan suci sing diagungake Gusti Allah. Kepenae wong Islam umat Muhammad diparingi namane baca poso Ramadan sawulan sawulan niku bisa uga telung puluh dina Kanjeng kanjeng pasanan 比较个什么一个技能？感觉哪里没哪里不舍？你不变什么？三样八三难，感觉哪里没哪哪哪哪里？มันนายนี้พอสรมาเดินเป็นสองมง Peng sama itu sing genep telung puluh dino ning tepi cantil. Sing genep telung puluh dino niku kang sepi cantil. Sing lihat kurang. Sebabnya apa? Sebab kersane kanjeng Nabi basane iki nganggo landasan dasar ru'yah kanjeng Nabi ngendika tengene hadis sohi Bukhari an hati Hurairah sumu li ru'yati wa aqtiru li ru'yati fa in hum ma'alaikum fa akmilul hijjata galatina ana sing hatice ra'at dilu ijata syahdana salasina sediramu umat nek poso nek wilati rakyat Betul, nak dilati rupiah. Nak kemendungan atau rakyat tak sangking ciri eh Bilal sampurnakno wulan sabane telung puluh dina. Kamera pemerintah Indonesia liwat Departemen Agama dari Kementerian Agama Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin, atas-atas ahli kisah ahli balak se-Indonesia, saking sekaya golongan, di tegak-tegak, di jahrundinan, terus di menteri, instruksi perintah, jauhi kepala-kepala kementerian agama se-Indonesia. พุทธเจ้าก็รอดมาปาทีรมสวงสัตว์รู้สิก่อนงานหลังนั้นเต็มรกยัดกูเชื่อนักบันเองชาลอมุริโอเดี๋ยวก็รอนักบันเองเล่าตันมาแล้ว satunya setuju kementerian agama kepala-kepala kementerian agama ngawetan akhir royat ngelakur geneng pusat boten wonten sing royat ora ono sing royat ora ketinggalan ini rasa dengar jauh kajian nabi fa'in rumah alaikum fa'ak milu la ijjata orang sing fa'ak milu ijjata syabana salasina dan hilal orang satiru ya sampurnakno bulan syabana telung puluh inoh Mula dina Sabtu, tanggal telung puluh syaksan. Pemerintah lewat keperanan agama mutusake tanggal siji Ramadan tahun menika dina Ahad. Nah, dina Ahad. Nah, sampun saya pemerintah mengikuti gawe dan napi. Lagi tong sing poso dina akad, wis ngikuti jawe kanjeng Nabi, lan ngikuti jawe Gusti Allah, hati Allah, hati Rasul, wa ulil amri minkum. Manut pemerintah. Lah pemerintah nganggulan dasar, jawe kanjeng Nabi. Jadi sing poso akal ngikuti pengumuman pembina. Ini pun benar, pun benar. Wis landasan syariat agama Islam. Saksang penipun bisa mengikuti dawe kanjang Nabi liwat instruksi pemerintah atau sedang ekstra yang ditetap pemerintah sakjero reposo niki ngamal nama sing sae kita tingkat ke. Allah lek gawe murang regene umat Muhammad luar biasa antawisipun namo sawimin ibadah wasum tuhu tasbih وعمله مضاعف وذنبه مغفور ودعاؤه مستجاب يكون كجنا في حديث صحيح نوم صائم عبادة turun wong poso direkan ibadah niki lho mboten enten pabrik-pabrik turu dibayar mboten enten. Sing ana kuwi namung aturan Islam kanggone wong poso. Saben nyambut gawe teng pabrik rokok. Nek problem terus turu, ra ana wong bayar. Nah, jadi ini sampai pikir. Saat kan kosor Ramadan, dan syukur turun. Duhur tangi sholat Rangkong salam turu Asar tangi sholat Rangkong asar Rangkong salam turu nek Maghrib tangi buka Niku sampai direken ibadah Kepinahe, barewis semuanya tak turu Sakarap kon nek urusan ini guru direken iman. Iku namung aturan Islam. Anggene umat Muhammad sing poso. Mulane lagi baca poso sing tenanan. Ini hati ngawulo. Dere ake jawe Gusti Allah, jawe kanjeng Nabi. Hmm. Menang kendel. di đại cái ngõ cho ta về Padahal mata tasbih itu untuk pertamanan suaraku. Menang direken tasbih. Badan tuhu makur. Dosanya diapur. Wa amaluru mudoa. Ngamale titik kerake. sholat sunat sing dilangkai sakjerone bulan Ramadan diganjar pada karo sholat wajib padahal antara sunat karo wajib pada epi tembulu jadi hmm, sama sholat sunat Kopliyah, Kaktiyah, duha itu direken padha karo salat zuhur asar. Nah, sing salat wae tiket pitung bolo. Kanggo pena era makaka. Itu paling sithik. Wa amaluhu mudha'at ngamale tiket-tiket lagi. Mula kesempatan sing saya ini Jingga. Tapi ampun, langsung kita mendel, terus risi tasbek untuk mendel ke bawah Nek jurung keserlam dene, gomaos istighfar, sholawat, tasbek, tahlil, dan sasam ini pun. Gua nak lemah tawet kesel, ribiritan kesel. sami hinu penade tasbih utawa itu nantang nek wis kasering diket lambene keset meneng direken meneng kriya-kriya nanto turu oh ada kepela era mutaka iki carane kesempatan sing saya ini sampai guna hasil. Nah, Mulane ana hadis sing nerangake inna adna ahlil jannati manzilatan. Kawitane hadis inna adna ahlil manzilati. Amin. Inna min inna adna ahlil jannati manzilatan. benjing ahli suwarga sing pangkate paling cendek niku nabi pertamanan Taman boten salah boten alas taman seluas perjalanan sewu tahun iki eh, ahli suwarga sing paling cendek pangkate Ayo meneng direken taspe, masa taspe, jadi taman. Mulanya, diperlohake, diperhatiake. Kesel kesele, turu. Dicentuk di kerja. Bangsa jateng ayah, kesi Allah perso sing dikrentek manusia nak boleh hati terus ayat canda ikut merengetake karo wong sing imane tipis-tipis sing jaga panek ngomong liri-liri, kesi Allah ora pireng Alam ayak lamu man eling apa ora ngerti sapa mau wong mantenat ora kok kang nitahake sapa Allah Gusti Allah zat sing nitahake alam bumi langit manusia sakti turute apa ora ngerti Gusti Allah ora perso, perso. Ala ya alamu man khalaq. Wa huwa al Allah Allah tibu kuzat yang lembut, zat yang muda, nari segerembut lembut. Jadi ngalamunya Allah, lebar sani barang komplek, lembut-lembut, nanti sing angel-angel sisi ngalik Allah, Allah tibu. Al-Latif bisa dimaknani macam loro Mersani barang sing alus-alus sing lembut-lembut Bisa dimaknani Al-Latif dan welas asih Sangat welas asih Al-Khabiru zat kang wasbordo Maknanya Khabir gengsi ngalik Lajane ngerasake nerangake jauh-jauh Allah kebesaran jati Allah. Nerangake kekuasaannya Allah dan belas Allah. Ini ini manusia. Kusti Allah sing sifate kaya ngono. Walladhi ja'ala lakumul ardh Buat itu si Allah Allah itu jahalakan jahalakan sopulali lakun kanggo sirokabe al-ardo yang bumi. Bumi digawe jalulan, lulut. Kepenah di panggol ini, gunglaku orang leset, ini bumi. Kerasaan itu anjalulan. seng apa, ที่กล่าวไว้เช่นกับเพลนนะลู่ลดอย่าดูแลทุกหมานาเนี่ยลู่ลดงานลดออกก้องกระถานในเชิงงานกันที่กูรักกูกับเพลนนะอย่างนี้ก็จะจะกูรักที่พิกภูมิเนี่ยกูที่ชูชูเอี่ยสอที่กูรักกูเอี่ยสอ dibangun apa wae kersane sing bangun keturutan bumi. Coba upamane bumi ku kaya besi, kaya wajuk. Sampai bosen sakit nangka atake gawe omah. Sampai barang buminya iku tanahnya kaya ngono. Gawe omah nanti tingkat lima, tingkat itu iso. Madur bosan mengisar. Hmm, ini kan sing gawe ku. Kok anak ngejero kok ana sing ada kekang. Ya. Pemerintah jepang ku yo madur yo mengisar. Hmm. Mereka kau kurile kampang. Nanti gue berlaku ya kepenas. Coba kayak ke bawahnya bunyi kau yang jauh. Sampai melakukan rot. Hmm. Jadi bumi orang dikali atas kaya peti wajung, orang orang dikali empuk kaya jauh. Hmm. Ini luar lagi jahalat. Bumi sangka yang orang endah itu lakung kanku kue. Mereka kanku kusi Allah. Kusi Allah tak butuh bumi. Hmm. Kanku jenengnya. Nyata ini pada karun yang prak. Luar lagi jahalat. Lakung. kanggo kuwe digawe dalula waladi ja'ala lakumul ardo dalula Famsu rongkong laku hasira fina naki fiha yang dalam pira-pira terata air bumi. Reskwer itu renggit. Melaku sikil kena, numpak sepeda kena, bosan numpak motor, numpak mobil, sakarmu. Kamsu hmm, di mana tibia, menuju lagi sakarmu. Kiti hmm, mana tibia. saking rizkine Allah. Nanti ini kita sampan hitam-hitam rizkine Allah. Saya bisa menghitung. Wa inda utu nikmat Allah ila tusuha. Nek kue ngitam-ngitam nikmati Allah. ra bisa menghitung. Surat Ibrahim Jusselullah. Nek wis dikandang, tak bisa menghitung. Tak bisa tenang. Sapan dari ngate, jajar ake gedang, sapa tangi gedang. Gedang mana saya jalan ini, gedang susu, gedang biar, gedang emas, gedang emas, macam-macam. Sampan cacak siji-siji. Boleh namanya buku. Gedang biar rasanya manis, manisnya semene. Kau gedang susu, manisnya semene. Kau jangan tulis wakil, Nek pun rangkum, tanda tangani, gua tak wadahnya nek menuju badal, nek menuju mulam. Gua nak kata jam kelem. Ada kelem gajun, kelem golek, kelem gajah, kelem santok, mati bingung lah yang jenaknya. Ada kelem yang jenaknya penerem mana lagi. Sama bingungnya, bukan tekan jenaknya. Ong jenengan kok kelem. mana lagi gue sakno gue naik kapelem ke atas gue berkata jeruk kotor anggur apel langsa duku kuape manisnya sepiro sing endang durak dulu mikir bapak kelapa jeruk ini karena banyunya gue ini ini juga dikatakan kelapa Nek kayu ni kalau, ni muda kita endah ni kalau mesin rakan yang muda, wang di, yang kuda dengar ni cekran, terus di kacau ni kalau, juga es sekali yang makan, mana tu jalan nombi, rata ini sekali anu. nu, asin eh, dah zaman kosong ni sedikit, rata. Nek lagi umpamane kosane direken tapi oleh ngombe. Ngombe Tapi direken. Cuma nengkokannya gak direken. Engkau tunggu cegan, singgo na arah buko. Maka ni kulu, rumah di ibu setengah enam. Jadi mau kesemak lebih Ya Allah. Lho ini tuh temenan gitu. Baca kok sangat, kalau dia hambat gitu. Tau tahan, tak kamen, nah dia tak turun sih. Sing jokot-jokot kurang ajan-ajan. Ngantuk sakit itu pak diri. Waduh, sotok gergetan. Hmm. Serak mangan mulai syukur nanti. Ngakep no maghrib. Eh, Waktu ini mungkin rizkit. mangano. Jadi mangan itu diperintah. Mulanya, nah anu ku, nah lucu, lucu lara, anu sing lucu, lucu. Kaya mangan durian, marai, sekanan jaramu munda, kaya mangan kambing, jantungmu direksa. Iku lah nanti mau ida nak mene rumah sakit. Pak Jatir, Pak Jatir kok gampang-gampang larang. Wong Quran ini mau kekenak kok. Wakulu manano. Wasrabu ngombeo. walatu ribu, ini ngaco agake ngomong mana kambe mana aja mati mati ngur aku panas dan kakean itu ribu. Manan mana kambe sak sunjuk eh Duren, duren, rongkong ke, mana baik. Nggak ada duren itu, ngantin tak rong, rong duren. Itu 400 ribu, kakek kan. Hmm. Jadi mana kan? Allah itu anas, mana yang nafin dan raja asim merawat wakulu, wasyobu, wala, itu seribu. Sehingga oleh itu kakean. Orang pendina nyate rompiring-rompiring, kate kambing. Wah, kakean-kakean. Kau mangan saya eh, salah kok nanti rompulu. Kebelin ya. tangan salah siji siji wae cokaken hmm, iki carane wakulu jadi Qurane sing dienggo ukuran wakulu wasyrabu walatu sriku sing gak oleh ku walatu sriku hmm. lan ate Reksa sing demak rumah sakit demak ke kerecino jenengane om Pak Dokter saya dikata penyakit ya jantung apa paru-paru itu itu dokter yang bilang daki enak nih dibuka dadaku oh enggak ada apa-apa Badan dadanya tak ada apa-apa. Itu pinter. Sugestinya pinter. Tidak ada anak-anak yang jatik Terus, mana yang terasa sakit? Tidak oh, Rasanya kok di sini? Mereka itu sendiri. Antan-antan pun sakit. Disuntik pun kurun. Rasanya kayak tenangan. Ini anak makanan apa ya? Oh, semua makanan boleh. Coba jangan banyak-banyak. Loh, Kalau cocok itu. Cina. Dokter. Dokter Cina. namanya om. Ini bilang, ini tidak aneh. Wakulu, wakulu, malah timpah no. Boleh makan apa saja boleh, cuma jangan banyak-banyak. Nah, itu benar. Nah, eh. ini sadar, ini sama gue. Wakulu, wasyrabu, wala tusrifu. Pada kalau bapak Nek nyediani ibu kagung rumah tangga dan bendane, itu diterengake namanya Quran, Waladina ida angkaku lam yusrifu walam yakturu. Wong sing bagus yaiku bapak-bapak nenggani ngawet lonjo ibu. Lam yusrifu ora kakean, Malam yang dulu orang kemasjidan Laka anak-anak yang ada di kakauan masjidin Masuk belanja sejirah diwaki sejuta kakean Belanja sejirah diwaki rongel Banget dan eh, eh, Malah ada sing pas وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ Lan لَنْ Allah. أَلَّهُ النُّشُورُ Utawi soane para manusia Tangi songko kubur Anusurku Tangi songko kubur Dia anusur Asalnya makna anusur Sumeter Soalnya besok kita nilai Allah kabe. Mulanya hati dipasang. Ojo nanti dua kerentet yang elek terhadap kusti Allah. Wa ilaihi nusyur. Bagaimana terangake kebesaran Allah. Amin tu, niki peringatan. Amin tum opo to nanggep aman sira kabeh man ing dat bisa naikan ono ing darung langit kekuasaane. Gusti Allah sing nguasai langit. Cara gampangan sing nguasai dunya iki. Apa mbok aman? ayat syifa yang demak lusa ke Allah tibum nang kerawan siro al ardo e bumi wong wong sejo kafir wong wong sejo nantang nantang ke si Allah diantang ke si Allah Niki ayat bosen disujuhake tiang Islam sing taat bosen disujuhake datang tiang-tiang sing nantang-nantang Wenek mati-mati besok Allah Hiri-hiri wae Tidak kerungu ah, Itu bisa dianggap Apa menganggap aman Nek wae dibelis ke Nak belis Sapa Allah Ayaki banget belis ake Allah Tidum langsung ake Al-arba yang bumi Dibelis no Contohnya Korun Korun ku disaklo Nabi Musa dibelis ke Namanya bumi soalnya Nabi Musa tidak Allah selingkuhan ya orang Bani Israel yang nakal-nakal berlari korun mereka korun suka dan makakak digalui zakat orang gelam awet ya. Iki sing marai orang zakat-zakat di Musa. Ana Musa ana dipiro wae. Nabi Musa tidak was selingkuhan. Karo nekake pelacur sing konjam. Pelacur. Kon ngakoni. Hamil diselingkuhi Nabi Musa. Pelacur mau dupai pirang-pirang jenang. gelap rasul. Nabi Musa ake koron, cara saya ikon ngisi pengajian. Nabi Musa nyampe ake mau hijau. Nah, ini mau hijau Nabi Musa, nah, bahasa Arab, atau cara Jawa, wong dino, nek wis tau rapi bakal dirajah. Nasi joko tawa perawan, satu silidan. Nek dakwa, walang puluh, makono sak terusik. E. Rampung Nabi Musa nyampe ake wakiu, korot takon Nabi Musa. Wa ingkun ta'angka, mana itu senajan sing lakoni sangka, wa ingkun tu'angka senajan aku. Terus Torah mulai nak mendar, memakai Nabi Musa selingkuhan. Orangnya saya diselungki, nak ngarepulki. Hmm. Nabi Musa, galah erak mekakat, keras erak mekakat. Terus mata datang ke dia Allah, Ya Allah, kutih, kula Musa. Kula mata, kan-kandar. Nami kula Nabi Rasul kesehatan catatannya apa bacaan? Oh, Nabi Musa. Kuala erat makakak. Bisa Musa catat Nabi Rasul. Nabi Musa kula niki di kaso diumumake selingkuhan jeneng korun. Kalau nggak sendiri mau kusik. Malaikat Jibril medun Nabi Musa Gusti Allah nyampe ke salam yang sampeyan. Dina iki lan saat iki bumi terserah kersane jenengan. Dipari keistimewaan. Langsung Nabi Musa jauh yang bumi. Ya ardu kudihi. Eh bumi. Cahro'o oh, korun. ความทรงที่จาพระโดยเจ้าเป็นรูคู่ดีดีชาพระอันมานะกุมเบอร์กุมเบอร์บารันกุมเบอร์กุมเบอร์แต่การุ่งเจอคู่ดีดีชาพระอันมานะโดยเจ้าปูรูคู่ดีอัมบริสงานที่ก่อรุ่นสาเป็นดีน้องอัมบริสสัตว์เจเจเกก่อรุ่นมันก็จะคงจูพี่กูมีแต่งานนะเอี่ยมอ่ะ pun munggah itu. Jadi makanya kurang nerangake hebatnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ku beras asyik dan tinggi yang sana, luar biasa. Kanjeng Nabi ngeji ku, sayang korun, keliru korun. Wong dhek iki sakjane Nabi Musa kok sambat galak tulung Nabi Musa. Kae. Kanjeng Nabi. Karen mesine sambat ing Gusti Allah. Kanjeng Nabi. Nabi Musa karo Gusti Allah, menang Gusti Allah. Sambat ing Gusti Allah. Ya Allah, kuti kula di sabda Musa, yun selamat datang panjenengan kuti. Tapi yang ini orang itu masuk Islam di itu. Oh, ini kita aneh. Itu kan di yang nanggapi. Kelalu korun. Wong Musa kerasa kaya mono, kok jauh di ampunan kelalu. Mesti di korun nyuhun karena kuasi Allah. Akhirnya ambles. Nah, itu korun ambles. Wong wong sing senengane dhuwit. Ya, wong sing senengane dhuwit. Jono. Wanda iki Nabi Musa. Kuwi dhuwit, no. Kudane ora nek endo suke. Iku ana sing ngono. Fa Nabi hi wa bidarihi al-ard. Bumi Siapa kok kudanya turun? di koran di Bresna, kocangnya ambles. Nanti ini warga masjid Jum'at Raja, ojo ngono, kok beriman sih? Ya, ojo ngono. Masaknya sama melu-melu. Beriman ya. Mereka itu dicem karo si ngasih nak masjid, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, terkenal dan sakit. Kaidah dia tamur cuma seantai bumi. Tamur hukum dan kandeng apa bumi. Gerak bisa nyakot, wawah sing dipreske. Apa gerak leti, wong kafir-kafir, kekuasaannya Allah. Nak dipreske, nak bumi. Terus, Amin, amin tum apa ora apa ngandep aman sira kabeh nang ing zat isama ikang ana ing langit yaitu Gusti Allah. Anjur sila Engga tamire nake Allah alaikum min atase sira kabeh hasiban ing kerikil watu cilik-cilik. Sekisar karo angin ngantemi gondias wetengah. hatta taklamu na moko bakal gemer di sira kabeh kae panali kaya apa peringatanku wong-wong sing ora gelem nindakake peringatan bisa uga ambles bisa uga dicawati krikeliku Jadi ini, walaqad kallaka alladzina min qablihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, I'm not a degree, I'm a